і теж урвав себе на півслові і сів. Булат добув давно всіма забуту рацію, що припадала полом під койкою місіс Кет, німай не потрібна. Вона була розрахована на дуже невеликий діапазон хвиль, які починалися звідти, де кінчались у радіоприймача. Зовсім обмежені у нас можливості, трохи розчаровано подумав Булат, але чогось кращого їм ніхто не міг запропонувати. Доводилося вдовольнятись цим. Він глянув на двері. Намсен влаштувався годувати і чистити собак. Разом із ним збиралися йти Дон Фернандо і Макміллан. Булат їх завернув. Маємо гіркий досвід. Зв'яжіться линвою і тоді йдіть. Макміллан, не хочете сісти першим за апарат? Меріті і Нансенові тепер визначали по одному помічникові. Для таких розкошів уже не вистачало людей. Четверо мали чергувати біля приймача цілодобово. Нансен і Дон Фернандо повернулися буквально за 10 хвилин. Ескімос був неабияк схвильований, хворий один собак начальник. Що з ним? Ескімос простяг руку. Кожух. У руці в нього був жмут собачого пуху. Погубили кожух, велике горе, повмиратимуть собак усі. Як же їх можна врятувати? Можна врятувати собак, упевнено сказав Нансен. Тільки дуже треба багато-багато людей копати траншея, а в траншея глибока нора. Там буде тепло. До ранку хворий собака здох. Джон Сміт поставив діагноз плеврит. Лише не кажіть про це Турові Балону, застеріг він. Всього йому зовсім не треба знати. В четвер, коли вітер затих і небо на півночі зблідло, п'ятеро добровільців пішли довбати траншеї для собак. Це були шотландець, ескімос, бельгієць, українець і француз. Верхній шар знімався дуже легко неспресований фіри і сніг, але з кожною лопатою щільність поступово збільшувалась, і незабаром знадобився лом. Або сокира, сказав француз, про льодоруб я вже й не мрію, сам згайнував. Під час полювання він опустив його в ополонку. Але ломів і сокир на базі теж не було. Тоді згадали про металеві труби. Одна така труба тепер тримала на собі млинок. Труби теж виявились непридатні, надто товсті, та й працювати мусили на 35-градусному морозі, а залізо пропікало навіть шкіру подвійних рукавиць. Усе виявилось не так просто. Маленькі шанцеві лопаточки вискакували з рук. Монолітна крига порскала в очі дрібненькими скалачками. У метровому викопі не вистачало місця для двох, тому вирішили змінюватись кожні півгодини, бо ще й дошкуляв мороз. Булат залишився удвох із Нансеном. А коли їх замінили і вони пішли гріти носи, в приміщенні стояв гамір. Механіки біля пічки клепали свій дюраловий гвинт. Місіс Кетрін за столом щось пристрасно доводила Філові маршу. Лорд Домбо люто зиркав у їхній бік. Хоцудай з Джоном Смітом ледве не бралися за барки. Казімир Потоцький стояв поряд і реготав, а сеньор Хуан Марія Мігель Орегон Естрада виголошував толку промову, хоча в нього був лише один слухач який в ряди годи ляпав у долоні і зворушено гукав браво. Це чоловік вартий усілякої поваги. Одного разу я йому сказав, сеньоре професоре, доля звела нас, аби випробувати силу наших нервів і нашої мужності. Жак Антуан заплескав у долоні і кивнув Браво, браво! Сильні слова, Дон Базіліо, нічого не скажу. Хіба що трохи пишні? Ось візьму за своє, осудливо глянув на нього естрада.